беларусізацыя Амерыкі так назваў аўтар Сергей дуваец выпуск сваёй перадачы прысвечанай памяці нядаўна памерлага амерыканскага пісьменніка Кена кізі Калі тыдзень таму паведамілі пра смерць амерыканскага пісьменніка Кена кізі я зразумеў што прысвячу ягонай памяці чарговую вострую браму і нарэшце дабяруся да таго, што ніяк не давалася ў папярэдніх перадачах пра гершвіна, голдынга або сэлленджера. Вось жа з гэтага і пачну. Амерыканская ці шырэй сучасная заходняя культура ў Беларусі мае зусім іншае прачытанне або ўспрыманне, чымся ў Амерыцы або на захадзе. У нас яна ператвараецца ў нешта цалкам адметнае, інакш уплывае, інакш нараджаецца і знікае. Мы гартаем тыя самыя кнігі, слухаем тую самую музыку, глядзім тыя самыя фільмы, але пры тым прачытваем, бачым і чуем зусім не тое, што нашы сучаснікі на захадзе. Акурат Кен Кізі і падказвае гэтую выснову. Кажучы проста, часам мы нават большыя амерыканцы, чым самі амерыканцы. І тое, што там, праходзіць у потоку шоу-бізнесу, тут часцяком пакідае ў душы пажыццёвыя адбіткі. Мы сапраўды больш удзячныя чытачы, слухачы і гледачы. І так адбываецца таму, што наш свет іншы і наша ўспрыманне зусім іншае. Сёння ў вострай браме культавы раман кізі, «Полет над Зязюльчиным гняздом» и одноименный фильм Милоша Формана, який, верогодно, лепей знаемый у Беларуси, чем литературный оригинал. Зауважу, что и книгу, и фильм мы могли читать и бачить только у российских перекладах. Острая брама. беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Якое дачыненне кенкізі мае да вострай брамы. Пэўна ж не стаяў у ёй. Зрэшты, хто ведае, гісторыя і літаратура рэчы непрадказальныя Вось жа нарадзіўся кізі 17 верасня. Праўда, беларускі народ тады яшчэ не ведаў, што будзе адзначаць гэты дзень як адно з найвялікшых сваіх нацыянальных святаў. Да ўз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі заставалася чатыры гады. Акурат як маленькі кен пачне выяўляць цікавасць да кніжак, па ўсёй беларусі назавуць вуліцы днём ягонага нараджэння. Праўда, гэта ўсё ж даволі фармалізаваны падыход. З іншага боку, у гарадах нашых і мястэчках на тых вуліцах 17 верасня некалі з'явяцца так званыя гіпары, апалягеты поўныя свабоды рок-н-ролу і вольнага кахання. Кізі будзе аб'язджаць амерыканскія правінцыі на сваім аўтобусе, а дзе-небудзь у полацку вінцэс мудроў будзе зачытвацца ягоным раманам. Гэты аброслы патламі дзяцюк яшчэ не ведае, што стане ці не самым акрэсленым гіпі ў беларускай літаратуры, які апіша сваю бітнікаўскую маладосць самымі светлымі зыкамі роднай мовы. Ці ж мог я не запрасіць яго ў гэтую перадачу на развітанне з кумірам, які пакінуў нас тыдзень таму. З гэтай нагоды вінцэс нават тэрмін прыдумаў: кізісты або кізякі эсэ мудрова у нашай перадачы аздобленая песняй у выкананні Дженніс Джоплін. Простым паваротам рэгулятара на стальных дзвярах старэйшая сестра можа пускаць на сцены гадзіннік з такой хуткасцю, як і трэба. Заманулася і паскорыць жыццё, яна пускае хутчэй і стрэлкі круціцца на цыферблляце, як спіцы ў коле. Прывёў гэтую цытату з зазюльчанага гнезда дзелю ілюстрацыю ўласных пачуццях. Пасля сарака неяк асабліва гостра адчуваеш плынь часу Владар Хроносу безразважно крутит регулятор, час летит, и все, что хвалявало коли сердце и розум, незворотно потоная, в широм калейдоскопе дзен. Але что дивно, тых два золких вероснёвских дня, коли я, повалившийся на топшан и поклавши на грудину три шитки нового миру, читал роман Кизина с зазюльченным гнездом, запомнились этот дробносток. Было гэта ў 1987 годзе. У таёжным цюменскім пасёлку за сотні кіламетраў ад цывілізацыі з надворку спяваў віску цень. На даху галгончыкаў, якім я шыў, лескатала дарваная бляха, а па мокрай шыбе паўзла, спрабуючы выбрацца на сухое самотная мушка. Уяві сабе, казаў герой рамана індзейцу Бромдена. Вялікі правадыр Бромден ідзе па бульвару, мужчыны, жанчыны, дзеці задзіраюць галовы і глядзяць на яго. Я чытаў гэтыя радкі і уяўляў, як мы, Три молодых хлопца шли у веросни 70-го года по Новополоцкой улице, босонож, у подзертых капелюшах, у кашулях, расфарбованных анилиновыми фарбовальниками на горы от того автобуса, на яким Кенкизе выправлял все свои вандровки, и мужчины, женщины, дети задирали головы и глядели на нас. Як и герои знакомитого романа мы бунтовали. Держава, якой мы жили, давала своим громадянам минимум добротью малогабаритную кватэру сціплую емену нейкую вопратку той же балоневы плащ на плечи мы праглі большего нам было тесно ў савецкім малогабаритным загоне нам хотела слухать битлз и роллингов читать кизи бюджеса носить на худых азадках левисовский лейбл мы марылі наведаць ліверпуль і фэсту вустыку а яшчэ мы праглі узбіўшыся на званіцу свае недасяжнай мары дыхнуць на поўную грудзіну і плюнуць на ленінскі камсамол Дакладні на прылізаных камсамольскіх вожакоў, якія ў тыя далёкія 70-тые гады спрабавалі нас выхоўваць. Надарылася тое, што і павінна было надарыцца. Мушка, якая завіхалася на мокрым шкле, так і не выбралася на свой мацярык. Вязень псіхушкі макмёрші, герой зязюльчаного гнезда зазнаў паразу. Бунтар Кенкізі ўрэшце рэшт махнуў на ўсё рукой і з'ехаў Орэгон, дзе стаў вырошчваць сельдары і арцішокі, а былыя камсамольскія работнікі. Па большасці вясковыя мальцы сталіся ў Беларусі гаспадарамі жыцця. Сёння у тых калгаснічкаў, якія з маладых дзён ведалі, што дзе казаць і куды лізнуць, якія з роду не слухалі роллінгаў і не чыталі кена кізі, усё схоплена. І я дзяку Богу, што яны яшчэ не схапілі нас былых кізістаў, людзей, якіх на золку жыцця наведаў бунтарскі дух. Мама! вершка прыгожаго пісьменства міжволі шукаеш раўналежніка паміж колішнімі сваімі інтэнцыямі і жыццёвай філазофіі гена кізі На жаль, а можа і на шчасце. Мы тады яшчэ наіўныя падлеткі не мелі магчымасці прачытаць ягоных раманаў і закладзена ў іх філасофія не сталася этыкетам наших паводзінаў. І ўсё ж мы маем права назваць сябе кізістамі, ці лепш сказаць кізікамі, і хай гэты новатвор не надта лагодзіць слых, але зато ён напоўніцу адпавядае маладзёвы эстэтыцы 70-х пасля невялічкай паўзы заўважым не прайшлі мімо нас і наркотыкі ну вядома гэта быў не гераіны не люсі за skyвис даймонд а нейкая брыда якую прывозіў з грузінскага руставе адзін мой знаёмы памянуўся жыган у павулярнай сярод савецкага офіцерства папяросы казьбек замест тытуню была напханая каляная трава ад якой як казаў жыган можна было заляцець на блоке пасведчанне знаёмца травой гэтай забаўляўся сам пол макарні і такі аргумент прымусіў с понтам як тады казалі стукнуть папяросінай па пачку і щёлкнуть за пальніцай нічога не адчушы я выснулю яшчэ пару папяросін а потым целую гадзіну ванітаваў прыбіральні дарэшту свядоміўшы што чалавечае сталенне складаецца не толькі з душэўных парыванняў але з памылак роман про які тут гаворка з'явіўся свету 1962 годзе цікавы быў час На паризькай сцэне спяваў пра апалае лісце і ў мантан. За акіяном пачынаў брымкаць на гітары підсігер, а на небачным з-за шчыльнага ідэалагічнага туману альбіён уже гучаў дуэт Джона і пола. На зязючаным гняздом сталіся пра 200 цэлыя эпохі, з бітнікамі, хіпі, антываеннымі дэманстрацыямі, барыкадамі ў лацінскім квартале і гіпнатычнымі зонкамі Джима Морисона скончылася бурная эпоха на пачатку 70-х. Акурат тым часам, калі моладзь захапілася іншай эстэтыкай і іншым бестселлерам, аповесцю Эрика Сіхова ва ўсторы. І гэта дае магчымасць сцвярджаць, што рэпернымі пунктамі гісторыі з'яўляюцца не рэвалюцыі, а кнігі. Пісьменнік кізі уважаў акаляючы свет за дужа прагматычным, сур'ёзным і хцівым, а таму і непрымальным для сябе. Письменник не только своей творчестью, але и эксцентричными поводинами змагался с усясветным прагматизмом, серьезностью и хтивостью. И как Ильич обстатыщих тракторов, мару обстатыщих размалеванных школьных автобусов. Смерть Кизи не выкликала патетики. Побачивши на телеэкранах парде своего колешнего кумира, сивоголовые американцы, ангельцы и французы сумно посмехнулись, сгадавши поношенные джинсы, демонстрации на Пятой Авеню и сладжавый пах марихуаны – Дзе ў марксавай парадыгме чалавецтва весело развітваецца сваім мінулым. Апошнім часам мне здаецца, што там на другім баку сусвету душа хай на кароткі час стэніцца з душамі іншых людзей. Я паспрабаваў пералічыць тых, з кім хацеў бы стрэцца. Такіх людзей аказалася немат. Дзе блізкія мне жанчыны Масім Богданой, Джон Леннон і вось сёння долучыў да спісу Кена Кізі. Так што уздыхнуўшы і падвысіўшы голас скажам: « Бай-бай, міста кізі і да сустрэча. памяці Кена Кізі. Няможна было не ўключыць у праграму песеньку ў выкананні Джоплін, бо ўся культура, пра якую сёння гаворка, перадусім музычная. У 60-е гады Кен Кізі ездзіў па Амерыцы на сваім аўтобусе і прапагандаваў наркотыкі. З гэтых падарожжаў вырасла цэлая культура. Чым не роля для сучаснага інтэлігента – Хто сказаў, што творца на захадзе гэта ўсяго толькі прафесіянал, а не прарок. Гэта таксама як і кожны прарок, ён адрынуты правільнай публікай і горача вітаны носьбітамі альтэрнатыўных каштоўнасцяў. Прапагандысты апельсінавага соку, разведзенага з кіслатою, былі сапраўднымі аднадумцамі. У іхным аўтобусе стварыўся культавы рок-гурт Grateful Dead першая група так званага кіслотнага року. Пазней на гэтую плынь адгукнуцца і Бітлз, і Джиммі Хендрыкс, і Дженніс Джоплін. Плынь будзе названая музыкай абуджаная свядомасці. Чым не тэрмін з гісторыі беларускага адраджэння. Вынікам аўтобусных падарожжаў стала тое, што ЛСД у ЗША пакаштавалі 2 мільёны чалавек. Сёння гэты наркотык забаронены ва ўсіх амерыканскіх штатах. Вы слухаеце радыё свабода. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергій Дубавец. Thank you. раман кізі шырэй вядомы ў кінаверсіі хоць яна і моцна адрозніваецца ад арыгіналу сёння пра з'яўленне фільма на савецкіх экранах і той час згадывае сергій харэўскі гэты фільм зрабіў на маё пакаленне вялізнае ўражанне мы навучэнцы менская мастацкая вучэльні хадзілі на яго шмат кроці кожнага разу як упершыню шчыра кажучы на тое быў шэраг прычынаў Мак Мерфі з амерыканскай дуркі, надта надаваўся нам, што збіраліся адкасіць ад абавязковага размеркавання немаведама куды, а пасля ад савецкага войска. Натуральна, не апошнім матывам для савецкага падлетка была эротыка. Акуратна, але казытліва ўплішчаная ў тканіну фільма Нілаша Формана. Вясёлы разумны Мак Мерфі быў тым персанажам, да якога хацелася быць падобным насуперак сістэме ўмоўнасцяў і татальная перадвызначанасці, у якой мы жылі. Надта нішчымна было навокал. І сімволіка вар'ятнасць паміж такога жыцця выглядала нават прывабна. Адзін мой знаёмы гіпі і студэнт мастацкай інстытуту проста так і казаў, перафразуючы Махатму Гандзі, толькі прайшоўшы дурку, чалавек можа стаць самім сабою. Адчуванне велічы фільма нарастае ажно ну, пакуль у другой палове ты, прыкуты да крэсла ў зале, забываешся дыхаць і першы і другі і трэці раз чакаеш нейкае іншыя развязкі, бо тая, што ёсць трагічнае, заварожвае. Людзі пакідаюць залю ў цішыні з цяжкім і трывожным пачуццём. Халодная вільготная рука страху бярэ за самае сэрца. Няўжо гэта адбудзецца і са мною. За часоў брэжнева вар'ятні складалі цэлае паралельнае жыццё настолькі маштабнае, што гэта наша юнацтва выглядала ў ім як ааазыс. Канфлікт у палёце сфармуляваны дакладна. Мак Мерфі спрабуе вывесці на свабоду сваіх сяброў па няшчасці людзей з насамрэч вывіхнутымі мазгамі. Ці павінны людзі мець свабоду, калі яны яе не хочуць, а то і не разумеюць, што гэта такое. А што рабіць адміністратарцы, медычнай сястры Флетчер, ад якой залежыць тое, што завецца парадкам. Падазраю, што частка гледачоў, выходзіла з кіназаляў з пачуццямі супрацьлеглымі маім. Сам Кізі быў абураны трактоўкай свайго твору нават падаў у суд. Яго раззлавала інтэрпрэтацыя вобразу Макмерфі, які ў выкананні Джека Нікалсона стаў вялікай трагічнай фігураю, што зацьміла ўсё астатняе. Паміж напісаннем раману і ягонай экранізацыяй прамінула 12-13 гадоў. Кізі у тыя часы ўжо не пісаў, абраўшы сабе самотніцкі лад жыцця. Стваральнікі фільма памкнуліся зляпіць з аўтара роману прататып Мак Мерфі і правакатар Нколсон зрабіў гэта бліскуча. Канфлікт творцы і публікі, гуру і ягоных паслядоўнікаў стаў публічным. І якім публічным 5 оскараў за раз. Фільм Формана патрапіў на савецкія экраны амаль праз 10 гадоў пасля таго, як быў створаны. Раман у расійскім перакладзе быў надрукаваны яшчэ пазней. Савецкая публіка змагла спрычыніцца толькі да рэха падзеяў, ідэяў і драмаў, прамінулая на іншым канцы свету эпохі. Сёння з імем Кен у моладзі хутчэй звязаныя асацыяцыі з мужам Барбі. Я з цяжкасцю магу сабе ўявіць, каб нехта з беларускіх дзецюкоў захапляўся тымі вобразамі з палёту над зязючыным гняздом маладафронтавец ён ці дробны гандляр са стадыёна дынама. Кіно як на сёння не экшн. Яго трэба глядзець цярпліва. Раман 1962 году завязаны на цэлай плойме тагачасных штатаўскіх асацыяцыяў. Хто ўбачыць цяпер сёння адпаведнасць сваім пачуццям у вобразе зухаватага крымінальніка сімулянтаў псіхіятрычнай лякарні. Можа быць, гэты час яшчэ наперадзе. Дапушчэнне Сергея Харэўскага пра тое, што час зязюльчанага гнязда для нас яшчэ наперадзе мае сэнс. Рэч у тым, што сімволіка свабоды ў творах кізі і формана для заходняга чалавека мае агульнагуманістычны сэнс. Вар'яты гэта зусім не вар'яты, а іншыя людзі. Асаблівая ўвага надаецца творчасці іншых Таму рэвалюцыя паводле кізі ёсць вызваленнем гэтка чалавечага патэнцыялу так званых ненармальных, распараджацца якім так званыя нармальныя не маюць ніякае маральнага права. Зусім па-іншаму ўсё гэта выглядае ў нас. Сімболіка свабоды набывае тут сацыяльнае і нацыянальнае гучанне. Вось чаму фільм Формана ў савецкія часы ўспрымаўся як прадвесне пераменаў. Вось чаму сёння ён успрымаецца ледзьве неяк дапаможніку паліталогіі. Згадайце, колькі ў нас пішацца пра свядомасць народу або электарату, пра тое, што нашы людзі самі не хочуць свабоды і незалежнасці і не разумеюць гэткіх перавагаў. Метафара настолькі яркая, што асляпляе. І верагодна, заўтра яна будзе яшчэ ярчэйшую. Вы слухаеце радыёвабода. вострая брама. Беларускі культурны кантэкст менажы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергій Дубавец. Кен Кізі перажыў многіх сваіх сяброў бітнікаў. Сам ён аказаўся творцам культуры у спісе аўтараў якой Джек Керуак, Уильям Бэроуз, Ален Гінсберг пачынальнік бітніцтва керуак пісаў цытую трэба каб свет запоўнілі вандроўнікі з пляцакамі якія адмаўляюцца падпарадкоўвацца ўсеагульнаму патрабаванню спажывання прадукцыі паводле якога людзі павінны працаваць дзеля прывілею спажываць усю гэтую лухту якая ім насамрэч зусім не патрэбная у перад мною ўстае мроя пляцаковай рэвалюцыі. Тысячы і нават мільёны маладых амерыканцаў падарожнічаюць з пляцакамі за спінай, караскаюцца на горы, пішуць вершы, якія прыходзяць ім у галаву, бо яны добрыя і, робячы дзіўныя ўчынкі, яны падтрымліваюць адчуванне вечнай свабоды у кожнага, ва ўсіх жывых істотаў. Джек Керуак 1945 год. Самае прадвесне руху гіпі мы читаем такое по-своему. Чым не Багушевич со своим «Хай же усе, усе, кто можа, возьмет свой киёк дорожный и отправится у святый поход». Чым не наши адраджэнцы усіх без выключэння плыняў, для якіх падарожжа было заўсёды галоўным спосабам існавання. А мы ж і не ведалі, што з падарожжа пачаўся рух гіпі. Вандруючы то ў зельву да Ларысы генюш, то ў мір да замку, то ў полацак, то на палесе ў фальклорнай экспедыцыі мы не ведалі, што такім чынам гіпуем. Вы скажаце, што гэта ўсё было іншае. Не ведаю. З вонкавых прыкметаў нічога не адрознівалася. І музыку мы слухалі тую самую. Проста выгляд і значэнне гэтых вандровак у нашай сітуацыі былі нібыта свае, але зноў жа нібыта. Кенкізі рана развітаўся з літаратурай у адрозненне ад многіх сваіх сяброў, што не вярнуліся з наркатычнага фронту, ён пераадолеў залежнасці, стаў вырошчваць гародніну на сваёй ферме. Сваёй сапраўднай вынаходкай ён лічыў не прозу, а той самы размаляваны школьны аўтобус, які ездзіць па свеце, сімвалізуючы свабоду і супраціў няшчырасці закасцянелых грамадскіх прынятасцяў. Тыдзень таму кізі не стала але ягоны аўтобус бадай будзе працягваць сваё падарожжа, бо ягоная місія не скончыцца ніколі і нідзе ў свеце. Гэта ягоныя пасажыры штогод выпраўляюцца ў вандроўкі па Беларусі. Гэта ягоных пасажыраў можна пабачыць на акцыях пратэсту ў Менску. Гэта яны ставяць сёння свае намёты ў курапатах. выслухали чарговы выпуск перадачы Сергея Лебалца «Вострая брама». Выпуск быў прысвечаны памяці амерыканскага пісьменніка Кена Кізі. Кена Кізі